ɔte bɛ dɛn metie o na wɔsiefoɔ ɛyɛ nyankopɔn boa a ɛyɛ ɛfia de deɛ no mia ɛyɛ golden fox trap sɛ woba no sɛ wowura mu a yɛma wo ɛyɛ energy drink baako mpɛ de bɛwura mu baa wei no ɛyɛ red bull energy drink fɛn sɛ red bull no hwɛ dɛ ɛbɛyɛ yi ɛno bi obi a ɔwura biara no yɛkyɛ wo baako ti ɔmɔden a ɛbra mi ɛyi ani ɛɛ dj sɛ bɛba seɛ adabi ɔmo bɔ no wɔ ha ma ɛnyɔm saa love si ɛyɛ chifaro na afei soso ɛyɛ flex ɔmo nyinaa bɛbɛ bi nti na ɔbɔ bɔ fie la yɛnhyia ɛwɔ ɛyɛ golden fox trap na ɔgye ɛyɛ red bull energy drink kama kama kama kama. nti no maame wɔn nso so nkokɔ wɔ yie nso so ma wɔn mepakyɛ pii na megu so a nti wobɛtumi de ɛyɛ woso mail na afa ɛyɛ otwinoko 91 at yahoo dot com otwinoko na wode afa so mepakyɛ pii ɛyɛ small letters kama kama kama afa so